Ապագան կերտողները երիտասարդներն են։ Նուշիկ Բարսեղյանի երիտասարդական կենարար հաղորդաշարն է եթերում։ thank you Նոյեմբերի 4-ին Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի փոքր դահլիճում տեղի ունեցավ անմահների դիրք ներկայացման առաջնախաղը։ Տեղի ունեցավ եւս մեկ առաջնախաղ ոչ սովորական պայմաններում եւ սյուժեով։ Անմահների դիրքը ներկայացման հիմքում Էդուարդ Զորիկյանի Անմահների երկիրը պիեսն է։ Դա իրական պատմության մի դրվագ է Արցախյան պատերազմից։ Հերոսները մի խումբ կամավորականներ են, որոնք մոռանալով անձնական կյանքն ու նպատակները, արագ արձագանքում են հայրենիքը թշնամու հարձակումից պաշտպանելու եւ փրկելու կոչին եւ հայտնվում դիրքապահ տղաների կողքին։ Նրանք իրենց վրա վերցնելով առաջին հարվածը զոհվում են, բայց Անմահների դիրքը մնում է անառիկ լրագրող մի հայրենասեր աղջկա նվիրվածության շնորհիվ։ Բեմադրող ռեժիսոր Վահան Խաչատրյանն ասում է, որ այդ դիրքն Արցախն է, որն այսօր էլ ունի նվիրվածության, պաշտպանության ու պահպանության կարիք։ Թեման, որն արծարծվել է ներկայացման ընթացքում, առավել քան արդիական է։ Ներկայացումից հետո ռեժիսորի տպավորություններն այսպիսին էին. Որպես հանդիսատես բավականին բարդ է, որպես ռեժիսոր կարող եմ ասել, գիտեք իմ համար ինչներ այսօր ամենակարևորը ներկայացման ավարտից հետոյի լռությունը դահլիճի այդ երկար լռությունը, որ մարդիկ մարսում էին, թե ինչի մեջով, ճիշտ է, շատերը նեղվում են, ես գիտակցում եմ մարդկանց ինչի մեջով ես տարա, ինչ բարձր ինչով։ Ես ինքս եմ այդ ամենի մեջով անցել հոգևոր աշխարհում։ Իմ տպավորությունը ես չեմ կարող տպավորություններ ասել։ Ես ինքս ինքնուրույն դեռ դուրս չեմ եկել էլի այդ ամեն ինչից։ Նույնիսկ եմ ասում, այ եւ թե մարդիկ դուրս գան եւ դուրս մտածեն, մտածեն, մտածելու բան ունեն, դա ամենամեծ բանը կլինի ինձ թվում է։ Նորություններից մեկն այն էր, որ երիտասարդ Անդրանիկ Հակոբյանը հանդիսատեսի դատին է հանձնել իր առաջին խաղը։ Ռեժիսոր Վահան Խաչատրյանի համոզմամբ Արցախցի երիտասարդներն ոշտված են տաղանդով, եւ հենց նրանց նվիրվածության ու տաղանդի արդյունքում են հաղթահարել բոլոր դժվարությունները։ Օ, մեր ներուժը Հանդրանիկին Հակոբյան, որը տեսակ նորամուտը, տեսակ նորեկը թատրոնի, որը շատ բարդ աշխատանք է։ Նաև ներողություն եմ խնդրում, բայց իմ բարդությունն էլ կար։ Ինքը շատ կարճ ժամանակում պետքա անցներ այն ամեն ինչը մարդիկ ինչ թատրական ինստիտուտում 5 տարում, 6 տարում են աստում։ Չգիտեմ, երևի թե հաջողվել է, երևի թե հաջողվեց։ Ես այն շատ գոհ եմ։ Մենք ունենք նաև նոր, նոր մարդիկ ունենք։ Օրինակի համար խոսակցությունը շտաբից ռացիայով հակապնում էր այդ կապավորը նույնպես իմ ուսանողն է, նորեկը, ով որ այս պահին աշխատում է։ Կան երիտասարդներ, կան շատ շատ հետաքրքիր, բայց ես ես ուզում եմ ընդգծել մեր, ինչպես ասել եմ, իմ ներկայացման աղին եւ ամենոնքի Մարիային։ Ես մի պահ վերևը նստած, եթե խոսում ենք որպես բեմադրիչ, ես սկսեցի անհանգստանալ, ասում եմ, եսա չի ձգի, հեսա կպայթի, որտեվ երզրափակիչ կտոր երբ որ ինքը դուրս եկավ սկսեց մարկանց հասցնել իր սեփական գիտակցումը, որ ես հողի ամեն անկյան վրա իր եղբայրներն են, իր հարազատներն են։ Ես գացի իր մեջի պայթյուն, ես վախենում էի չձգի մինչև արջանքան, բայց չէ, փառք Աստծո, ես անգամ ինձ ես անգամ նկատեցի, որ լույսը նախապես հագեցին ներկա ներկայացումը գիտակցելը որ կարող է այլ չձգի, բայց այդքանից հետո մթության մեջ իր գոռոցը ստեղեն, դա մեծ վարպետության նշան է, որ ինքը շամակից Անմահների դիրքը ներկայացմամբ տրվեց Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի 90-րդ հատերաշրջանի մեկնարկը։ Արցախի հանրապետության ժողովրդական արտիստ Քաջի Քարությունյանը խոստովանում է, որ սա իրոք ուրիշ խորության եւ բարձրության ներկայացում էր։ Ներկայացումը ստացվել է, ներկայացումը իր արձագանքները հլա շարունակվելու է, այնպես որ ես գիտեմ, որ ամբողջ հանդիսատեսը քաղաքի ժողովուրդը բոլոր հայրենասիրական դասեր են քաղելու այս ներկայացումից եւ կարծում եմ մենք շատ մեծ գործ ենք արել այս ներկայացումը բեմադրելով։ Արցախյան բեմի նահապետը Քաջիկ Հարությունյանը նույնպես գոհ է երիտասարդերին դի պատրաստվածությունից եւ արհեստավարժ խաղ ցուցադրելու ունակությունից։ Գոհ եմ երիտասարդներից, որ ինչ ռեժիսորը տվել է, ինչ խնդիր տվել է։ Իրանք իրաց ուժերի չափ կարողացել են կատարել եւ կարծում եմ վատ չեն կատարել։ անմահների դիրքը ներկայացման դերասաններ Մարատ Մարտիրոսյանն ու Էդուարդ Դավթյանը իրենց խաղի եւ ներկայացման գնահատականը թողնում են հանդիսատեսին ստացվել է թե չստացել արդեն դա պիտի հանդիսատեսը որոշի այո որ շափով մենք գիտենք որտեղ է կա որ պիտի աշխատենք իրոք աշխատելու տեղ է կա արդեն արեիսորը պիտի ասի ստացվեց թե չստացվեց Մարիա Սարգսյանը, ով ներկայացմանը մասնակցում է Անահիտի լրագրողի կերպարով, ռեժիսորի կարծիքով ներկայացման աղն ու համեմունքներ։ Աղջկա համար դժվար է խաղալ ու բարերով ներկայացնել ապրումները եւ զուգահեռներ տանել Մարիա քաղաքացու եւ Անահիտ դերակատարի զգացումների միջև։ Ասելիք այնքան շատ ար իմ կողմից, չգիտեմ, այսինքն կոնկրետ ես որպես դերակատար չեմ կենտրոնացել կոնկրետ մի ասելիք, այնքան շատ է, որ ամեն մարդ իր համար կվերցնի ինչ որ մի բան։ Այսինքն այստեղ չի ամբողջացնում ինչ որ բան, ինձ թվում է ամեն մարդ իր համար ինչ որ եզրակացություն, ինչ որ բան կանի։ Ես որպես Մարիա չեմ կարող ասել նման իրավիճակում, որ կերպար ինձ նման չի, բայց ես թե ոնց իրավիճակում կլինի, չեմ կարող ասել։ Անդրանիկ Հակոբյանի համար սա իսկական առաջնախաղ էր, որը երկար կհիշի թե ինքը, թե հանդիսատեսը։ Մանուկը իր կերպարով պատմեց այն տղաների երազանքները, ովքեր սրբացվել են։ Իսկ ընդհանրապես պիեսի ու ներկայացման նպատակային էր, որ մենք սկզբում կարողանանք ծիծաղեցնել հանդիսատեսին, հետո երբ հանդիսատեսը հասկանում ինքը ինչի վրա է ծիծաղել, հենց ցավը դրա մեջ չէ։ Որ նա չի հասկանում սկզբից մտածում ինչ որ թեթև առօրյայից ինչ որ կյանք են ապրում այդտեղի տղերքը, բայց վերջում դուք ինքներդ տեսաք, թե ինչպես են սկզբից հանդիսատես ծիծամ, իսկ երբ հասկացավ ինքը ինչի վրա է ծիծաղում, հենց ամենամեծ ցավը դա էր։ Իսկ թվում է մնացածը պետք է հանդիսատեսին հեռուստատեսը տեսնի։ Եվ վերջում հարգելի ունկնդիրներ, ձեզ ենք առաջարկում մի հատված անմահների դիրքը ներկայացման առաջնախաղից։ Կամանցիր, Ես նորագրողը տղա չի։ Դա դե, հա, ինչ, ավակի կեզ։ Ձանոթացեք, ավակ բեգվարանն է։ Հենակետի ավակն է, բգո եք ասում մի ամսից զորացրվում է։ Մանուկներ մի տարյայից ծառայում է։ Ես բա... Պետրոսը գյուղ այչը, մի ժամ կլիտի։ Պետրոսը մեր հաց բերովն է։ Բովրն է։ դե, Հա, տղեք, Ծանոթացեք Անահիտը Երևանից է եկել, ուզում աստեղ կինո նկարի։ Բարև ձեզ, Անահիտ։ Բգո, մամու։ Հաճելի է։ Բգո։ Բգո։ Հա։ Աչքան կար։ Կար է։ Հա, պատո տեսությունը ցույց տու։ Հայասի։ Նայ ավելորդ բաներ չնկարի։ Հա։ Միջև մենք տեսնենք Պետրոսն ինչ եղավ։ Մանու։ Բանը գնաց Երևանից նկարելով եմ եկել, կամերաս նստել եմ։ Ստեղ Զարյաթի տեղ ունեք։ Հենա, արևից կպի։ Ի։ Լավ, լավ, կատակ արեցի, դարդ մի արա, մի բան կմտածի։ Բացմիա, ձեկ, ձեկ դիտացի։ Լոխիցը ձեր ես կաշին։ Բախտը պերեց, կարար հերախոսներ ձեր կտպան է։ Եթերում կենարար հիրիտասրդական հաղորդաշարն էր։ Օրվա թեման անմահների դիրքը ներկայացումն էր, իսկ հաղորդման հյուրերն էին ներկայացման բեմադրող ռեժիսոր Վահան Խաչատրյանը, դերասաններ Քաջի Խարությունյանը, Մարատ Մարտիրոսյանը, Էդուարդ Դավթյանը, Մարիա Սարգսյանը եւ Անդրանիկ Հակոբյանը։ Տաղավարում աշխատում էր Նուշիկ Բարսեղյանը։ Միջնոր հանդիպում։